як припускали вони, а на сході. Всі розвернули свої лижі і пішли на схід, лишивши воду праворуч. Дайте мені мій пенікан, я далі не можу, почав канючити француз, але всі три обіди ніс у кишені турбалом. Більше з вами нікуди не піду. Він раптом схаменувся і репучим клоунським голосом закінчив Хіба що до дівчат? Його мучив голод. О 12 дня, коли сонце стало над північним обрієм, вони спинились і відчепили кріплення лиж. Айсберг повертав круто ліворуч. Далі зяяла прірва неймовірної глибини, широка і виставлена торосами. А по той бік прірви здіймався крутий бар'єр, змережений тріщинами. Бар'єр, мовив норвежець. Материковий бар'єр. Вам треба поставити пам'ятник, патетично сказав Булатові Жак Антуан, і тут же знесилено сів і засміявся. Або хоч п'єдестал? Це ж вам сяйнула геніальна думка з компасом. Ні, не п'єдестал, а справжній маленький пам'ятник маншер чому поспішаєте з надгробками? відбувся жартом Булат. Їхній айсберг припаяно до материкового бар'єру. Але між ним і айсбергом вищирилась прірва метрів у п'ятдесят, яку ще належало подолати. Тепер ми вже чесно відробили свій пенікан по цілих 62 грами на брата, сказав молодий француз благально дивлячись на супутників. Тур мовчки витяг мерзлі кубики і поклав на снігу. Божественна їжа. Коли б не я, ви про неї забули б. Він почав гризти тріскучий фарш. Додолу впала маленька крихітка. Жак Антуан підібрав і її разом з доброю пучкою снігу. Та раптом зів'яв. Не можу терпіти, коли мені дивляться в рот. Він боявся іншого дивитись на них, коли вони потім їстимуть. Тепер на цьому злорадному почутті Булат спіймав себе, тримав своїх 62 грами в рукавиці і дивився на француза. Булат одвернувся і почав жувати замерзлий фарш. Зуби від холодного крутило та він пересилював біль і знову жував. Шлунок нетерпляче скорочувався, в очах виступала роса. Булат раптом уявив себе збоку і на мить перестав жувати. Тур теж сидів, повернувшись до них спиною, втупившись у сніг. Мене навіть не бентежить оце тваринне споживання, з прикрістю подумав Булат. Голод убив у мені рештки гідності. Він розкусив обсмоктану грудочку і швидко проковтнув колючу й недожовану, наче мстився їй за власну ганьбу. Француз із норвежцем уже повставали. У них був вигляд голодних псів, яких роздрочили кісткою, а погризти не дали. Жак Антуан стямився перший. Набравши в рот зернистого снігового піску. Він кумедно прошамкав на дешерт леденчі. Тепер вони весь час ішли понад обривом айсберга, шукаючи похилих місць, куди можна було б злізти у прірву. Але скільки йшли, обрив лишався прямовисним і неприступним, наче сліпа стіна двадцятиповерхового будинку чи нескінченний заморожений водоспад антарктичний цунамі, шанобливо сказав до тура француз. Як ми його здолаємо? Подекуди в Айсбергу траплялися глибокі й менші визубні, там, де крига обвалювалася в океан, підмита хвилями, але й тут не можна було спуститися вниз. Хіба що на линвах, сказав Тур. Булат погодився. Бар'єр німував, одгородившись від людей прірвою де хижо щирилися тороси здиблених крижинь.